Cijeli dunjaluk ovisi nama Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez njega ne možemo nikoliko je treptaj oka. On nas dovodi na ovaj svijet. On nas iz mrtvih vraća u žive. On nam daje sluh, vid. On nam daje znanje. On nam daje razum. On nam ukazuje sve blagodati. Kao što kaže Jalla wa'ala وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Vi, ama baš ne uživate ni jednu blagodat, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. A te blagodati ne mogu se pobrojati. Kao što kaže وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli nabrojati. To je Allah dželvala. On nam sve to daje. Zato trebamo i mi poznavati Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće više, kako bismo ga što više voljeli, kako bismo mu što više bili zahvalni, kako bismo što više odazivali se onome što on uzvišeni traži od nas, što nam on naređuje i ostavljali se onoga što nam on zabranjuje. A to je upravo ono zbog čega nas je Allah subhanahu wa ta'ala i doveo na ovaj svijet, zbog čega nas je stvorio, kako kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nikoga, ni džine, ni ljude, ni jednog džina, ni jednog čovjeka ja nisam stvorio osim da mi ibadet čine. Da bismo ovaj svoj cilj stvaranja, dovođenja na ovaj svijet ispunili, da bismo obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. U tom ibadetu bili ustrani sve do kraja našeg života. sve do naše smrti. To nam je obaveza, kao što je rekao Jalla Vala, وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Obožavaj svoga gospodara, čini mu ibadet sve dok ti ne dođe smrt. Da bismo sve to na ovome svijetu ispunili, uradili i u tome bili prisutni, taj ibadet, taj namaz, taj post, to učenje Kur'ana, to davanje sadake, da to ne bi bilo formalno, već da to bude popraćeno svjesnošću da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, da Allah subhanahu wa ta'ala zna za mene kada stanem u namaz, da Allah subhanahu wa ta'ala zna za mene kada učim njegovu knjigu Kur'an, da Allah subhanahu wa ta'ala gleda kada nešto govorim, kada nešto radim, da Allah zna sve o tome, kako bismo na, ovka, na ovakav način mogli činiti ibadet, da bismo ga mogli činiti na ovakav način, moramo upoznati našeg gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala. Znati, čvrsto vjerovati, biti ubjeđeni da Allah subhanahu wa ta'ala zna za nas. Da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve vidi, onaj koji sve čuje, onaj koji sve zna. Onaj koji zna i šta mi u svojim grudima, u svojim prsima krijemo. Allah subhanahu wa ta'ala je sve znajući. Allah subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva putem kojih upoznajemo njega, našeg gospodara, njegova lijepa imena i uzvišena svojstva su brojna. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-A'raf وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Samo Allahu pripadaju najljepša imena, pa ga dozivajte njima, pa ga molite njima, pa mu ibadet činite njima. Allahu subhanahu wa ta'ala pripadaju najljepša imena. I njih je nama nepoznat broj. Njih je ogroman broj. Mnoga od njih Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu. Naprotiv, rijetko da nas može proći sura pa čak i kuranski ajet, a da u njoj nije spomenut, spomenuto neko Allahu ođelevala ime ili njegova osobina ili neka njegova radnja, njegov postupak. Nema ajeta da ne govori o Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala, bilo o njegovom imenu, svojstvu, radnji, propisu koji je on, Allah subhanahu wa ta'ala, izdao i sl. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam kaže da kod Allaha, od svih tih imena postoji 99 imena. Pa ko ih nauči? Ko između svih tih imena odabere, nauči 99 imena, upozna se s njima, svati ih, razumije, zatim radi po njima, svoj život uskladi po njima, obožava Allaha subhanahu wa ta'ala njima, bude svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala putem tih njegovih imena, taj će ući dehelel džennet, taj će ući u džennet. Naprotiv, Allahov poslanik alihi sallam sam kaže, taj je ušao u džennet. Ko na takav način bude živio, taj će zasigurno ući u džennet kao da je već, kao da je već ušao u džennet. Od tih mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jesu i imena Al-Qahir i Al-Qahar. Al-Qahir i Al-Qahar. al qahir i al qahar al qahir i al qahar Ova dva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena spominju se u Kur'anu i sunnetu Allahova poslanika alaihi salatu. Spominju se u Kur'anu Allahove knjizi i sunnetu hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I kao što možemo čuti, ovo su dva slična, maltene ista Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Ime Al-Qahar za razliku al od Al-Qahir ukazuje dakle na malo veći intenzitet, pojačani intenzitet. El kahir i el kahar vraća se dakle u arapskom jeziku na riječ kahr, kahr koja ima značenje snage, moći, ogromne snage, ogromne moći kojoj se sve podčinjava. Kojoj se sve podčinjava, koju ništa i niko ne može savladati. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime al Qahir spominje se u Kur'anu na dva mjesta. I to u suri al An'am. Al-Qahir, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime, spominje se na dva mjesta u Kur'anu, ta oba dva mjesta u Kur'anu jeste, dakle, u suri Al-An'am. An'am, pa kaže u 18. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ On, Allah subhanahu wa ta'ala je iznad svojih robova on vlada njima, on upravlja njima, on ih je potčinio sebi, pa je on iznad svojih robova i on je mudri i sveznajući. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je mudar i sveznajući. To njegovo vladanje nama nije dakle iz nepravde, nije da pokaže svoju silu, da pokaže svoju strogoću, ne već Allah subhanahu wa ta'ala je mudar i sveznajući prema nekima, treba tako postupiti, ali prema drugima ili većini drugih Allah subhanahu wa ta'ala postupa milostivo. Također u suri Al-An'am na drugom mjestu, 61. ajetu, Allah jalla vala spominje ovo lijepo ime Al-Qahir pa kaže وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا Dakle, u prethodnom ajetu, 18. ajetu spominje kako Allah subhanahu wa ta'ala vlada kako nikomu ne može izmaći njegovoj kontroli. U ovom 61. ajetu kaže وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ Ponovo. I on, Allah subhanahu wa ta'ala, iznad svojih robova, pa on upravlja njima, on ih čuva tako što šalje svoje hafela, svoje meleke koji ih čuvaju. Allah subhanahu wa ta'ala prema nekima pokazuje svoju strogoću, prema nekima pokazuje svoju snagu, svoju silu, a prema nekima pokazuje svoju milost, svoju samilost, tako što šalje svoje meleke da ih čuvaju. Dakle, Allahu ođelovala lipo ime Al-Qahir spominje se na dva mjesta u Kur'anu. Dok ime Al-Qahar, Al-Qahar spominje se na šest mjesta u Kur'anu. Ime Al-Qahar spominje se na šest mjesta u Kur'anu. Neka od tih mjesta uh, jeste i 48. ajd sure Ibrahim u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَرِ Onoga dana kada se zemlja zamijeni drugom zemljom, a i nebesa, i kada ljudi izađu وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَرِ I kada ljudi izađu pred Allaha, jedinog Al-Kahara, onoga kome se sve podčinjava i svi ljudi su podčinjeni, svi će izaći pred njega. Ovaj ajd govori o sudnjem danu kada se zemlja zamijeni drugom zemljom, kada nebesa se ova potrgaju, pocijepaju, zamijeni se drugim nebesima i kada svi budemo izvedeni pred našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da nam on svidi račun. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Rad, 16. majetu, قُلِ اللَّهُ خَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَرِ Reci, Allah je stvoritelj svega, sve što postoji, to je Allah stvorio, zbog toga sve se njemu jedinom i podčinjava. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَرِ I on je jedan jedini, onaj kome se sve podčinjava. Kako da ne? Kada je to sve on stvorio Allah subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi kuranski ajeti, dakle, u kojima se spomnje ime al qahar koje počesto, dakle, govori o stvaranju, o podčinjavanju svih ljudi Allahu subhanahu wa ta'ala, govori se o sudnjem danu, kao što je također ajeti sure Gafir, kada Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, odnosno kada se desi sudnji dan, pa svi ljudi pomru, svi pomru, Kaže Jellavala, limenil mulku lijum, reći će, limenil mulku lijum, kome danas pripada vlast? Kome danas pripada vlast? Niko neće odgovoriti zato što nikoga nema, što su se svi podčinili Allahoj naredbi, a to je da umru. Kada se puhne u sur, obznani nastup sudnjeg dana, svi će pomrijeti. Oni koji tada budu živi, svi će pomrijeti. Svi će se podčiniti toj Allahoj naredbi, htjeli ili ne? Pa će upitati Allah dželovala limenil mulkul yom, kome danas pripada vlast, Odgovoriće on. Jer nema nikoga drugog da odgovori, reći će lillahil wahidil qahar. samo Allahu jednom jedinom onome kome se sve potčinjava. I također spominje se u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu sallam, spominju se ova Allahu ađele vala lijepa imena, poput hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha kod imama Ibn Hibana i kod drugih zabilježenog. I taj hadis šeha Albani ocijenio vjerodostanim. Uh, A u hadisu se spominje da kada bi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam nešto zabrinulo da bi spominjao ovo Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Kahar. Također kada bi se noću prevrnuo u svojoj postelji učio bi La ilaha illallahu al-wahidu al-Kahar Rabbu samavati wa Rabbul ardi wa ma bejnehuma al azizul al La ilaha illa Allahul wahidul kahar. Nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha jednog jedinog onoga kome se sve, sve podčinjava. Zbog toga je on i zaslužan da se obožava. Jedini on zato što se njemu sve podčinjava, što nema drugog mimo njega da se nekome podčini. Zbog toga je on jedan jedini, zbog toga je on jedini i dostojan da mu se uputi svaki vid ibadeta. Zatim on je Rabbu samavati wal ard, on je gospodar nebesa i zemlje, stvorio je i nebesa i zemlju i on ih održava, upravlja njima i on sve stanovnike nebesa i zemlje obskrbljuje, zato je on, je li Allah subhanahu wa ta'ala jedini i zaslužen da se oboža. Da vidimo šta kažu islamski učenjaci za ova Allah subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva. Kaže veliki komentator Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Ibn Đarir al tabari rahimahullahu ta'ala Al-Qahir al-Qahar jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je sebi sve podčinio. On nad svima ima vlast, nad svima ima moć, pa svima upravlja, sve usmjerava kako on jedini hoće. On svime upravlja, sve usmjerava kako on jedini hoće. Kome hoće daje život, kome hoće daje smrt, Allah je taj koji iz neživog stvara živo i koji živo pretvara u mrtvo. Ništa ga ne može savladati niti sebi podčiniti. Allah je taj koji druge sebi podčinjava i niko njega ne može počiniti. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Imam Bejhilti rahimahullahu ta'ala kaže El Kahar jeste onaj koji podčinjava sva stvorenja onome što on hoće. Allah hoće da budemo takvi, da izgledamo takvi, da radimo to. Jeli Allah subhanahu wa ta'ala je tako odredio i mi se tome podčinjavamo. Kada nam dođe smrt, moramo umrijeti. Ne može čovjek smrtni čas eđel niti ubrzati, niti odgoditi. Ibn Lathir, rahimahullahu ta'ala, kaže El Qahir jeste onaj koji ima moć nad svim stvorenjima. Sve ih je podčinio sebi. Subhanallah, kada uzmemo, promatramo Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja, ogromna stvorenja, kada čitamo o njima, gledamo u njih, vidimo dakle da su ta stvorenja ogromna, međutim sva su ona podčinjena Allahu subhanahu wa ta'ala. Kakav li je samo Allah subhanahu wa ta'ala naš uzvišeni gospodar. Koliko je samo on snažan i kakvu ima moć. Imam Ezheri rahimahullahu ta'ala kaže Allah subhanahu wa ta'ala el qahir, el qahar, onaj koji je sva stvorenja podčinio sebi svojom snagom i svojom moći pa ih upravlja, usmjerava čemu on hoće, bilo to njima drago ili ne. Bilo to njima drago, stvorenjima, nama, svima, bilo to nama drago ili ne, Allah subhanahu wa ta'ala svojom snagom, svojom svemoći upravlja njam, nama. Počinio nas je njemu. I mi na takav način ovdje živimo. Htjeli mi to ili ne, odnosno dakle živimo kada nam dođe je li trenutak smrti, moramo umrijeti, sviđalo se to nama ili ne. Da neko ne bi pogrešno zaključio da onaj koji je u grijehu, da mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da bude u grijehu, da onaj koji je u namazu na seždi, da mu je Allah naredio da bude na seždi, ne. Što se tiče pokornosti i nepokornosti, Allah subhanahu wa ta'ala je to nama ostavio na izbor, Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio, kako spomnio u suri Dehr, Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio, pojasnio nam je pravi put, pa ima nas koji smo pokorni, ima i koji su nepokorni. Ima nas koji su zahvalni, ima ih koji i nisu zahvalni. Allahu subhanahu wa ta'ala ostavio nam na izbor, pojasnio nam je put i ostavio na izbor. Međutim, što se tiče drugih stvari, koliko će ko živjeti, kraće, duže, kada, gdje će umrijeti, Allah subhanahu wa ta'ala tako odredio i tako će i biti. Sviđalo se to nama ili ne. Imam Khattabi, rahimahullahu ta'ala, kaže, el qahar Jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji oholnike, one koji se uzdižu nad njegovim stvorenjima, one koji Allahova stvorenja počinjavaju sebi. Allah je sve počinio sebi. Međutim, dolaze drugi pa se ohole, sebi pripisuju ovu osobinu, pa žele da neke od Allaha i subhanahu wa ta'ala stvorenja da ih počine sebi, Allah subhanahu wa ta'ala njih počinjava sebi tako što ih kažnjava. Kaže imam Hattabi, al qahar jeste onaj koji oholnike, koji i druge podčinjavaju sebi, on podčinjava, Allah dželevala te oholnike podčinjava sebi tako što ih kažnjava, a sve druge ljude podčinio je sebi tako što im je propisao smrt. Tako što im je propisao smrt. Ako misliš da Allah subhanahu wa ta'ala nad, nad tobom nema vlasti, da vidimo, da hajde živi koliko hoćeš, ne možeš. Allah subhanahu wa ta'ala nad svima nama ima vlast, jedan od dokaza jeste smrt. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala pred kraj sure Al-Vaqija obraća se nevjernicima, oni koji su poricali Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, vi koji ste pored svog tog umrlo koji treba uskoro da ispusti dušu, Ako ne vjerujete, povratite mu dušu, zadržite dušu, da ne ide njegova duša. Ako ne vjerujete u Allah, ako ne vjerujete u njegovu svemoć, zadržite. A znajte da smo mi bliži njemu od vas, da mi ga bolje poznajemo od vas. Huleymi, rahimehullahu ta'ala, kaže al qahar jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je sve podčinio sebi, a on nikome i nikada nije podčinjen. Kako da bude podčinjen kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega? Kada je Allah subhanahu wa ta'ala sva stvorenja naproti sve što postoji, to je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, zato je sve stvoreno i podčinjeno njemu. Ibn Al-Qaim rahimahullahu ta'ala prelijepo kaže i dovodi u vezu Allahu ajalla vala lijepa imena al qahar i El-Wahid. Čuli smo Allahu dželle vala po ime el qahir spomnje se na dva mjesta u Kur'anu, dok el qahar spomnje se na šest mjesta u Kur'anu i na svih tih šest mjesta nakon imena el qahar ili zajedno sa imenom el qahar spomenuto je ime i El-Wahid. Zašto ime El-Wahid, to jest jedan jedini, Allah subhanahu wa ta'ala spomnje se uz ime el qahar o tome govori Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pa kaže el qahar Onaj kome se sve podčinjava je jedan jedini. Ako bi njemu neko bio sličan, ako on ne bi bio jedan jedini, ako bi neko njemu bio sličan, onda to znači da mu svi i ne bi bili podčinjeni. A to je nemoguće. Svi su mu počinjeni, pa zbog toga je on jedan jedini. Nemamo nikoga sličnog, nemamo nikoga ravnog, a kamo li, kamo li sličnog. Zato je el Qahar, Allah subhanahu wa ta'ala el-wahid, jedan, jedan jedini. Jedan jedini. Subhanallah, pogledajmo na Dunjaluku nekakve gospodarčiće sebi prizivaju nekakvu snagu, nekakvu silu, nekakvu moć. Druge ljude podčinjavaju sebi, međutim putem čega? Putem čega druge ljude ili mase, makar bili, bile to i mase, podčinjavaju sebi? Putem svojih službi, putem vojske, putem policije, putem ovoga ili onoga počinjavaju druge. Dočim Allah, Allah nije potreba nikoga. Allah jedan jedini svojom snagom, svojom svemoći sve nas sebi podčinjava. Zato je on jedan jedini. Zato njemu nema nikoga ravnog niti, niti sličnog. El Kahar za ovo lijepo ime šejh Sadi rahimehullahu ta'ala kaže El Kahar jeste Allah subhanahu wa ta'ala kome su svi svjetovi podčinjeni. I svjetovi na zemlji, zemaljski i nebeski svjetovi. I dakle, svi oni svjetovi koji žive na zemlji i oni svjetovi koji žive na nebesima, sve mu je to podčinjeno zbog njegove snage i njegove svemoći. On to svojom svemoći i svojom snagom sve podčinjava. Dakle, dragi brate, cijenina sestro, muslimano, muslimanko, od i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jesu imena Al-Qahir i Al-Qahar, koja govore o Allahovi subhanahu wa ta'ala svemoći, o njegovoj snazi, kojom je on sve nas počinio sebi. Al-Qahir, Al-Qahar jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je sebi počinio sve svjetove, sva stvorenja, ponizna su i počinjena pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, od svih tih svjetova, od svih tih stvorenja, od svih ovih ljudi i ja i ti smo potčinjeni Allahu subhanahu wa ta'ala. Treba da budemo njegovi robovi. Mi smo i ovako i onako Allahu subhanahu wa ta'ala robovi. Ne možemo izaći iz njegove volje ne možemo izaći iz onoga što nam je on propisao. Međutim, budimo i njegovi istinski robovi, odazivajmo se njegovim naredbama i zabranama. Upoznajmo se sa ovim imenom Al-Kahir al qahar da svi ljudi, sva stvorenja su počinjena Allahu subhanahu wa ta'ala, htjeli to oni ili ne, pa izaberimo dobrovoljno da budemo počinjeni Allahu subhanahu wa ta'ala, da samo njega, jedino njega, obožavamo svim vidovima ibadeta. Iskažimo svoju počinjenost, iskazimo svoju poniznost, iskažimo svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala, sebe podčinimo Allahu dželavala dobrovoljno. Svoje prohtjeve, svoje strasti počinimo Allahu i subhanahu wa ta'ala naredbi, sebe počinimo njemu. Zatim, šeitan što nam ubacuje ve svese, podčinimo ih Allahu subhanahu wa ta'ala također odagnajmo od sebe te sve se te nejasnoće, te sumnje tako što ćemo tražiti zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od takvih sumnji. Zatim tražimo znanje koje Allah subhanahu wa ta'ala daje u Kur'anu ili u sunnetu svoga poslanika Muhammeda alaihi salacom pa time također odagnajmo od sebe sumnje, nejasnoće. Počinimo ih Allahu subhanahu wa ta'ala. Oslonimo se na Allaha Jer je Allah djelovala al-kahar onome koji, kome su počinjeni i ja i ti i svi drugi ljudi. Ne strahuj od drugih. Ne strahuj od govora drugih, od prijetnji drugih, od mnogo čega što ti drugi čine, svi smo mi u vlasti Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi smo mi podčinjeni, podigni ruke svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ponizno ga zamoli, zatraži od njega podršku i pomoć. Allah dželjavala će ti se odazvati, naročito ukoliko ti je učinjena nepravda. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da će se odazvati dovi nepravda nevoljnika, onoga kome je učinjena nepravda, pa makar i nakon izvjesnog vremena sigurno će se odazvati. Sigurno će se odazvati jer Allah ne voli nepravdu i Allah subhanahu wa ta'ala odaziva se dovi onoga kome je učinjena nepravda između Allaha i mazluma kome je učinjena nepravda, nema pregrade. Nema pregrade, sigurno dolazi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi ljudi su u vlasti Allaha subhanahu wa ta'ala. Sva stvorenja, nemojmo nikada zaboraviti veličanstveni hadis u kojem kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kada bi se svi ljudi iskupili, prvi i zadnji, to je hadis kuci, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam prenosi od Allaha djelala, kada bi se svi ljudi iskupili, prvi i zadnji, i ljudi i džini, i pokušali da ti naude, ne mogu ti nauditi osim onoliko koliko je Allah propisao. Biće ono što Allah hoće, a ne ono što hoće ljudi i što hoće drugi, makar se svi sakupili. Zatim nastojimo da budemo svjesni ovog Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena stalno. Da budemo svjesni Al-Kahara, Allaha Jalla Vala stalno da živimo ponizno i skrušeno pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Što god nam se desi, da se vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala od tegoba, od nedaća, od uznemiravanja, da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala i kod njega tražimo zaštu. Ne smijemo također sebi dozvoliti da mi u bilo kojoj mjeri sebi pripišemo ovu osobinu, da mi podčinjavamo druge sebi, pogotovo dakle slabe, siromašne, pogotovo jetima. Zato Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, iako je on bio na posebnom stepenu morala, iako je on bio posebno milostiv, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, to nam je poznato kroz njegov životopis, kaže mu Allah jalla wa ala, fa emmel jetime fela takhar. A što se tiče jetima, nemoj da ga sebi podčinjava, što je ne izdiži se nad njim, ne počinjavaj ga sebi već pomiluj ga po glavi. Pomozi mu. Koliko toliko ono što mu nedostaje, koliko toliko potrudi se da mu to nadomjestiš. Zatim dalje kaže u sljedećem desetom majetu sure Ad-Duha wa emma wa emme sa'ile fela tenher. A što se tiče onoga prosjaka koji traži, nemoj ga odbijati. Makar mu reci lijepo riječ. Ako ne možeš ga pomoći, dati mu ono što on traži nemoj da se izdižeš nad njima. Isto tako, Allahu subhanahu wa ta'ala upućuju dovu, kao što je Allahu poslanik alihi salatu je samo upućivao dovu od toga da ga Allah sačuva da bude potčinjen nekome drugom. Biva se potčinjeno samo Allahu dželavala jer je on Allah subhanahu wa ta'ala el wahid el qahar Jedan jedini onaj kome se sve podčinjava. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili govor o njemu, našemu gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala da što je god moguće više ga upoznamo kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, da ga što više zavolimo, da što više žudimo ka njemu Allahu subhanahu wa ta'ala s njegovim narodbama i zabranama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, zatim slijede ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahuma la nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ya dal asma'il husna, ya khaliqana, ufra'a. نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب